نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutanen wannan gari mai albarka wato garin yan mudi muna yi maku sallama ta addinin musulunci kamar yadda ta gabata mun ziyarto ku don sada zumunci da kuma cika umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da huwar razzaku zulkul watul matin da kuma cika umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ballegu anni walau bi aya a wannan rana mai albarka ranar laraba wadda take daidai da ɗaya ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin rahama fayyan halitta shekara 1441 wanda ya zo daidai da talatin ga watan oktoba wata watan goma kenan na turawa shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya muna matuƙa farin ciki da samun rayuwarmu a wannan gari mai albarka kasancewa dama mun saba lokaci bayan lokaci mu zo mu sada zumunci kuma maɗan tunatar da kawunanmu wasu daga cikin saƙonnin musulunci saboda umarnin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda na karanto wasu daga cikin ayoyi a cikin suratul zariya cewa wa zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin kamar yadda ne na karanta to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya mana mawafaka da fadar daidai da mu samu mai aiki da daidai saboda tsira ranar gobe kiyama wannan wata wanda muke ciki wata na uku ne a cikin kalanda addinin musulunci kuma a cikin wannan watan ne aka hifiyayyen halitta annabin rahma wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim wa Hashim min Quraysh wal Quraysh min zurriyyati Isma'il ibn Ibrahim alaihi salam to kamar yadda duk musulmi ya sani cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko a matsayin annabin ƙarshe kuma imanin mutum bai cika sai ya so shi ya yadda da shi ya yi imani da shi shi ya sama kalmar da ake shiga musuluncin ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yanzu kafiri ya zo nan wanda ba musulmi ba zai shiga musulunci wannan kalmar ita za a laƙana mashi ita za a hidi mashi ya maimaita idan ya maimaita za a fassara mashi cewa ya yadda da abin da take ni da ya ce ya yadda tu ya zama musulmi shi yasa ita ce urwatul wufqa Allah subhanahu wata'ala kuma yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasul ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda yake kaddara komi yake cewa walaƙadaba asna fi kullu ummatin rasulun Haƙiƙa na tayar da a cikin kowace al'umma an rasul wato ɗan saƙo, ɗan saƙon Allah subhanahu wa saboda shi Allah subhanahu wa shi ya komi shi ya kowa a duniya baki ɗaya. To, bai ba al'umma haka nan ba ta rayu yadda take so a'a, sai ya aiko mata da manzo. to abinda manzon zai isar shi ne anibudullah wajtanibu tagut wato jama'a su bauta ma Allah shi kadai sannan su nisanci dagutu wato duk wani abin da ba Allah ba Allah shi kadai ake bauta ma duk abin da ya cancanta a yi ma Allah to shi kadai za a yi mawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo wato dan abauta mashi saboda mi wa ma khalaqatil jinna wal insa illa liya'budun bai halici aljannai da mutane ba sai dan su bauta mashi shi yasa malamai ke cewa duk abin da za ka yi a matsayinka na musulmi to akwai yanda Allah subhanahu wata'ala ya tsara a yi shi yasa ma ya aiko manzo a cikin mu wato jinsin mu saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad bin abdullah kun ga baban shi abdullahi bin abdul muttalib kakan shi kenan bin hashim to shi yasa duk wani abin da za kai Allah subhanahu Ta'ala ya tayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane kuma ya rayu ya haihu sannan an rasu ya yi zana'ida duk wata abin da za ka yi to akwai shi a cikin addinin musulunci to wannan manzon dole ne mutum ya so shi wajibi ne kamar yadda dole ne ka so Allah subhanahu wata'ala to dole ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka ma saboda mi zuciyarka tana iya umarninka ka yi aikin sabo innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahma rabba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai umarce ka ba sai da alkhairi shi yasa sai ka zo so manzon Allah fiye da komi to amma ya ake son malamai suka ce da'a tuhu fi ma amara ka yi mashi da'a a dukkan umarnin da ya yi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza to kai da'atuhu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara sannan kuma ka gaskata shi duk akan labarin da ya bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wasu labaruka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi misali kamar na wuta da aljanna kamar na tambayar kabari da yanda zai ceto ranar alkiyama a shafa'atul kubra shi zai fara ceto na farko to wannan duka yadda wacin na mana ha'anu sannan ka duk abin da ya hana wasa jara ka guji shi wa Allah yi laha sannan kuma kada ka bauta ma Allah illa ma shari'a sai yanda shari'a ta nuna wato sai da yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za a yi shi yasa shi yasa Allah subhanahu wataala ya aiko shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi dan mi mashi biyayya mi mashi da'a kamar yadda yake cewa <clears throat> kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasula هو الذي أرسل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي شي الله سبحانه وتعالى هو الذي بأسا شيني يتهرد رسولا wato fil ummiyina rasulan ya tayar da a cikin ummiyai wato larabawa waɗanda da ba su karatu ba su rubutu rasula ya tayar da manzo minhum ya tulu daga cikinsu yana karanta masu ya tulu alaihim ayatillahi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba yana karanta masu ayoyin Allah sannan yana tsarkake su saboda shi musulunci tsarkaka ne inda wanda ba musulmi ba zai zo sai ka jima yana wari tsarkaka ne na zuciya da na jiki duk wanda ya shiga musulunci to Allah ya mai rahama wa yuzakin wa ya'allimuhum alkitab yana koyar da su littahi wal hikma da kuma maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuka manzan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ayyata da manzan saboda mi saboda mi koyi da shi mu kwatanta rayuwarmu da tashi shi yasa yake cewa sallu kamar kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi manzo Allah ya nuna masahabai yadda za su yi sallah mafificiyar ibada da sauran abubuwa baki daya wa ya'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu didda da can fi dalalin mubin kun kasance a cikin bata mai nisa to Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani na alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yanda za a so shi kamar yanda na faɗa da fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla Abdullah illa bima shara'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan kuma yanda za a so shi sahabbai abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma almajiran shi waɗanda suka rayuwa tare waɗanda ya aura ma ‘ya'yan shi ma ya aura daga gare su waɗanda suke ibada tare su ne mamun shi ya ja su sallah su je wajen yaƙi komi tare suke yi sun ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin ranar litinin da ranar alhamis sai suke tambaye shi ya Manza Allah saboda me kake wannan azumi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ranar litinin ranar ne aka yi ni shi yasa yake da kyau mustahabbi ne idan kana da iko ranar litinin ka rika yin azumi saboda ranar ne aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka sahabbai suka yi amma suke tambaye shi to mu za mu iya yin azumi mu ma ranar da aka yi mu manzan Allah ya ce a a ranar da aka yi ni kawai za ku yi saboda mi dukkan musulmi yana jinginuwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yake ba daidai ba a ware wata rana sau ɗaya a shekara a rika zagayawa ana kiɗe-kiɗe ana wake-wake ana cewa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a shi ga yanda ranar da aka yi shi azumi yake to kai ma a matsayinka na mai koyi da manzan Allah haka ya kamata ka rika yi sallallahu alaihi wasallam ranar alhamis kuma yake cewa ranar ne ake tattara ayyukan sati baki ɗaya mala'iku sai da shi wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa manzan Allah yake so lokacin da za a tai da aikin shi ya kasance cewa yana cikin ibada saboda mai shi azumi ibada ce ta koda yaushe din rane saboda mi kana cikin bauta Allah subhanahu wata'ala saboda haka kuma ga ya yanzu muna cikin sanyi shi azumi a cikin sanyi yana da sauki ka rika kwatantawa ki rika kwatantawa matuƙar kina bin Allah subhanahu wata'ala yanda ya dace to wallahi Allah zai tsaya maki a lokacin da kike neman taimako wannan ya tuna mani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu sabani da Hafsa matar shi ummul mu'minin uwan mu'minai ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta gida to Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko mala'ika Jibril ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni ya ce sakin da kai mahafsa ya ce bai yadda da shi ba a maida sannan kuma ita tana ɗaya daga cikin matanka a gidan aljanna saboda mi mala'ika jibril ya ce fa innahu Matan qawwama wato ta kasance tana yawaita yin azumin nafila tana mai da al'amarinta ga Allah sannan kuma tana yawan tsayuwar dare malamai ke cewa duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu yana kwatanta su wato yana yawan yin su azumin nafila litinin da alhamis koko ayyamul bid ranakun haske sha hudu sha biyar sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata to Allah subhanahu wata'ala ko zai tsaya mashi zai taimake shi a lokacin da yake neman taimako haka kuma mai yin kiyamar laili kamar yadda ake nuna mani dama na dan ne dan ce wani abu kahin shi wanda zai yi wa'azi ya zo ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mai aiki da abin da na faɗa sannan kuma shi dama wa'azi ana dan taɓowa ne ba za a zo a sanar da kai komi ba saboda mai dan lokaci ne takaitacce sai dai za a dan nusar da kai wani abu sai ka ƙara bincike Allah sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Na'am Allah ya saka da alkhairi mala. kamar yadda malam ya ce dama ba shi zai gabatar da wa'azi ba ya dan yi eh, share ne ga shi wanda zai gabatar da wa'azi ne malam Bature a makalla bismillah Allah ya saka da alkhairi a a hankali da haka ba laihi kamar yadda aka sani cewa karatu a ɗan matso kusa hakanan kuma in akwai tambaya ba laihi mutum yana iya yin tambayar shi insha Allahu za a ba shi ansa bakin gwalgwado Allah ya amfanar da mu karmakalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد ‘yan uwa da muka zo da waɗanda ke wannan gari na 'yan mudi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kamar yadda mai wa'azi na farko ya ambata ko ya yi magana akan mafi girman rukuni a cikin wannan addini na musulunci eh, eh. mafi girman rukuni a cikin wannan addini na musulunci shine tauhidi sannan kuma shi tauhidi shine wato ibada ko kuma abinda dukkanin annabawan Allah suka yi ittifaki wurin kiran a al'ummarsu amma sha'anin ibadat wannan an samu sabanin yadda wancan ke yi a lalle bane ya zama irin abinda muka yi na ibadat shine kuma irin sauran al'ummu suka yi to kamar yadda dai mai gabatar wannan ya ce lokaci ne dan kankane don shi wa'azi tunatarwa ne shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin bismillahir rahmanir rahim وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tunatar ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ita tunatarwa tana yi wa mumini amfani mumini kuma ana samun shi cikin maza ana samun shi kuma cikin mata shi yasa wata ayar Allah maɗaukakin sarki sai ya ce innal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sa'imina was sa'walla ya jero duka waɗannan mutanen nau'in su wato kenan ana samun kowa a cikin kowane nau'i ana samun mai tsoron Allah cikin maza ana samun mai tsoron Allah cikin mata to duka daga ƙarshe sai Allah ya ce waɗannan nau'in mutane a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima kaga kenan mace tana gidan auren ta bi Allah za ta samu aljanna haka namiji ya bi Allah zai samu aljanna da haka aljanna ta kowa da kowa ce aljanna ta wanda ya bi Allah ce namiji ko mace dan binni ko dan ƙauye ba wani bambanci inna akarmakum inda Allahi a wanda ya fi kusa kusa da Allah shi ne wanda ya fi jin tsoron Allah madaukakin sarki to Allah ya kara mana tsoron shi mala ya yi magana akan rukuni na farko a cikin wannan addini na musulunci ni kuma zan tsallaka zan yi magana kan rukuni na uku ma'ana rukunin farko shine tauhidi daga nan sai sai sallah to daga nan wasu malamai suka ce sai zakka wasu suka ce sai azumi wallahu alam to ni zan yi magana ne akan abin da ya shahi zakka lura da yanayin da muke ciki na kaka akwai buƙatar musulmi ya san haƙƙin Allah maɗaukakin sarki cikin abin da Allah ya hore mashi domin ya ƙoƙarin fitar da abin da yake haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ba mu ikon fitarwa ita zakka a yaren larabci tana nihin kamar tsarkakewa kamar a tsarkake abu shine zakka amma shi bahaushe bahaushe da ya ɗauki kalmar zakka sai ya ba ta rababbar fassara yana nufin gurbin abu in ka ji an ce wannan gidan wannan zakka ne ana nihin wanda bai da kirki ne ya zama zakka ma na zama mara kirki gidan shi kaɗai ke bai da kirki bai biyo 'yan halin gidan ba to shi bahaushe ta baya ba ta fassara shi tashi ta ƙashin kanshi wadda ba ita ba ce ainihin fassarai amma fassarar balarabe wanda yake a harshen larabci idan aka ce zakka ana nihin wato kamar tsarkake abu wanke shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan خذ من أموالهم صدقة يطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah maɗaukakin sarki yace ce, min amwalihim sadakatan, ka karɓa daga cikin dukiyoyinsu zakka. sadakatan bi ma'ana ai azzakatu ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu waɗanda suka kai nisabi to tahirhum biha sai ka tsarkake su da amsar wannan zakkai ma'ana zakkar sai ta tsarkake sauran dukiyarsu wa salli alaihim idan ka amsa kuma kai masu addu'a inna salatuka sakanan lahum Allah ya ce lalle addu'a ka tana sa masa natsuwa idan mutum ya kawo abu manzo Allah ya ce to Allah saka da alkhairi sai mutum ya ji daɗi to ko yau ka ba mutum abu yayi maka wannan addu'ar sai ka ji daɗi to bare kuma manzo Allah to Allah ya ce inna salataka sakanan lahum to kaga a takaice dai ayar alkur'ani tana goyon bayan cewa zakka tana nufin tsarkake abu to amma a yaren a istilahi a shar'ance idan an ce zakka ana nihin haƙƙun wajibin fi malin khasin wani haƙƙi ne wanda yake dole wani haƙƙi ne na dole da ake badawa a cikin wata keɓantacciyar dukiya ba kowace dukiya ba wa huwa bahimatul an'am daga cikinsa akwai dabbobi na ni'ima dabbobin ni'ima su ne nau'in dabbobi guda hudu ko guda uku na farko akwai raƙumi akwai sanuwa akwai kuma tunkiya akwai akuya waɗannan su ne dabbobi na ni'ima daga nan sai aka ce wa kharijun min al'ardi sai kuma abin da ke fita daga ƙasa inda ake shirkawa yana fitowa daga ƙasa wanda ƙudan da kuma kuɗi duka ana fidda zakkansu wa urudu tijjara sai kuma wato a abubuwa na kasuwa shi ma ana fidda zakka a cikin sha'anin abin da ya shafi kasuwanci to shine waɗannan abubuwan idan an fidda su ana ba da su da ta'ifatin maksusa ana ba da su ga wasu keɓantaccen mutane ba kuma kowa ake ba ba fi wakatin khasin a kuma ɗan lokaci keɓantacce a lokaci keɓantacce ba kowane lokaci ba ake ba da zakka to wannan shine a shar'ance kenan zakka tana nihin ɗaukar wata dukiya a bada ta amma ko ba cikin kowace dukiya ba a cikin wasu keɓantaccen dukiyoyi kuma dukiyoyin sai sun isa nisabi to a gurguje me matsayin ita wannan zakka din a musulunce ita wannan zakkai a musulunce ita ita wannan zakka a musulunce matsayinta shine tana daga cikin rukunan musulunci tana cikin rukunne na musulunci ma'ana waɗanda ake ce kashikan musulunci to tana ciki ita dole ce sannan kuma ita fardu ainihin ce wato farilla ce wanda wani bai ɗauke ma wani idan ɗanka zai zakka kai ma za ka yi zakka to idan ka yi taka bata isan matashi ba sai shi ma ya yi sannan kuma wajibin ala kulli man tawafarat fi shurutiha dole ce ga wanda sharuɗanta suka cika gare shi fa rukunin min arkanin islam kuma ita rukuni ce daga cikin rukunin musulunci saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa aqimus salata wa atuz zakata وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah madaukakin sarki ya ce wa aqimu salata ku da sallah wa atu zakka da kuma ku da zakka kaga wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki Allah ya ce warka umma arraki'in sannan kuma ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i ma'ana ku yi sallah a cikin jami'i ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah shine tauhidi shaidawa babu abin bauta abu cancanta sai Allah shi kadai kuma annabi muhammadu manzon Allah ne wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'iz zakati da fidda zakka wa sawm ramadan da azumtar watan ramadan da kuma wa hajji baitullahi liman istata ilaihi sabila ga kuma zuwa ziyarar ɗakin Allah mai alfarma ga wanda Allah ya ba ikon zuwa kaga a takaice ita zakka tana daga cikin rukunne na musulunci kenan zakka dole ce matsayin zakka a addinin musulunci shine dole duk wanda Allah ya ba halin da zai fidda zakka ya ba shi dukiyar da ta isa zakka to wannan dole ne ya yi zakka abu na uku mine ne to hukuncin wanda ya hana zakka yantun da an ce Allah ya ce a zakka to me hukuncin wanda kuma ya ƙi badawa don kaga so da dama Allah zai ce ku yi kaza sai wani ya ƙi saboda ai in Allah ya ce yi kaza ba wasu 'yan sanda ne